gimnāzijas raidījums Tīra sirds, tīrā vidē. Esat sveicināti atpakaļ Rīgas katoļu gimnāzijas raidījumā Tīra sirds, tīrā vidē. Mani sauc Anija. Es esmu Regīna. Un es esmu Emīls. Un mūsu tehniķis Kārlis. Sveiki! Daudz laimes vārdienā, Kārlis. Paldies, vēlreiz. paldies. Jā, daudz laimes. Daudz laimes. Un kā jums visiem šodien iet? Uh, labi, laikam jau labi. Nedaudz gara, jo tikko beidzās stundas diena, bet tādā ziņā diezgan pozitīva, es teiktu. Diezgan daudz dažādu interesantu lietu notika pa dienu. Tā kā diezgan jauka bija. Kā jums? Es teiktu, man arī tāda baigta laba diena, bet es vēl aizvien pārsteidzu, ka ir otrdiena tikai pienākusi. Pat ja sajūta ir vesels gads pagājis. Un kā mhm. tev, Anīte? nu, man iet labāk vismaz nekā vakar. Tik, jā, ja šī būtu vakardiena, nu, nebūtu pārāk labs garas stāvoklis, lai tagad runātu ēterā. Bet pat cik jau priekš manis jau ir otra diena, tad um, es teiktu, ka ir labāk. Un cerams, arī būs vēl labāk. Un kā tev, Kārli, šodien iet? Man iet tīri labi. Savā tad vārdu labi. dienā. <laughs> es tikai tikko ieraudzīju, ka visas, visu laiku aiz loga bija tumšs, tā kā piķmēlna tumsa. Un pēkšņi es redzu, ka ārā vairs nav tumšs, un ārā es pat redzu, ka ir saulīte. Tas man ļoti, tas man ļoti patīk. Dienā, ja es esmu ļoti priecīgs par šito. šo laiku. Jā, es arī atceros, ka bija pilnībā melnums, ka mēs vienkārši sēžam ēterā. Tā pagājušajā nedēļā tāpat bija. Jā, Tas ir uh, tik ļoti daudz pozitīvāk. Tā ir Uzreiz. zīme, ka vasara tuvojas. Tieši Jā. tā, kas vispār ir februāris, 28 es... dienas. <laughs> Jā, drīzāk, kad mācības beigsies, nevis tikai par vasaru jādomā. Bet jā, šodien mums tāda tēma, kas varbūt arī nedaudz būs saistīta ar skolu, bet par garlaicību parunāsim par to, ko nozīmē garlaicība un kā pārvarēt šo eh, tā teikt, netikumu. Netikumu, jā. Un eh, kā varbūt liederīgāk izmantot laiku, un ko darīt un kam pievērsties. Un tad tāds sākuma jautājums, kas tev parasti palīdz tikt galā ar garlaicību? Tā kā uh, sēdi mājās, nav ko darīt, ko tu parasti darīt? Laikam jāsaka, nu, tas pirmais impulss paņemt rokās telefonu. Tas tā kā, protams, automātiski atnāca mājās. Nu, vēl tā kā neko tu negribi darīt, tev viss bišķi tā kā nav nekas. Telefons. Garlaicīgi telefons. Kaut ko gribi darīt, telefons. Bet laikam, kad ir tā kā telefons ir kā, nu, pēdējais, jau nu, apnicis, nav vairs nav ko skatīties, viss ir redzēts. Tad es laikam uzreiz sāktu šķērtot istabu visu pārkārtošu, izšķirošu vēlreiz. Un tas var būt kā katru dienu vai katru nedēļu. Kā, bet uh, tad, pirmais būs istabas kārtošana, pēc tam jau atradīsies citi darbiņi, gan jau, bet pirmais ir tiešām ieviest kārtību. Kā, jā, varbūt pārējiem ir. Ja man būtu tā kā tev ar garlaicību, man vecāki būtu ļoti priecīgi. Mana istaba ir vienkārši haosa stāvoklī. Bet garlaicība man, nu, es parasti sāku vienkārši, nu, domāt ilgi un daudz, pa, nu, drīzāk filozofēt, varbūt kaut ko pazīmēt, varbūt pagatavot, bet parasti uzreiz ķeros pie filozofijas. Kas ir smieklīgi, jo garlaicība ir tas, kas veicina prātu pie domāšanas. Jo tev nav nekāda cita impulsa vai kaut kāda cita, mm, citas ietekmes uz tavām domām, un tagad tavs smadzenes grib izdomāt kaut ko jaunu vai kaut ko, kas varētu viņu uzmundrināt uz domāšanu? Manuprāt, man ir tā, ka, uh, lai cik es varbūt bieži to gribētu, man nevar īsti būt garlaicīgi, jo es nezinu, vai es īsti ticu tam, ka tev var būt garlaicīgi, jo vienmēr ir kaut kas, kas ir jādara. Tā kā tev nevar būt tiešām tā, ka tev nav ko darīt, un tu sēdi. Tas ir vairāk tas, ka tu negribi. Un uh, par ko arī Emīls minēja, mums ir šis uh, hauss. Varbūt, piemēram, tavā istabā, un Regina teica, ka uh, minēja, ka uh, viņa ļoti kārto istabu un tā. Un tad uh, rodas šis pretstats, jo pēc maniem uzskatiem, tāda kā tev hauss ir, piemēram, mājās, tāds pats tev hauss ir arī galvā. Un mēs viena no iepriekšējām tēmām, par ko mēs runājām, radio, bija arī par mieru, par sevis tādu teikt, miera atrašanu ar sevi. Un, uh, nu jā, tas, kāds mums ir apkārt, un nu tāds arī esam pats mēs, jo tāpēc arī, kad ir garlaicīgi, kā mēs sakam, vajag arī sākt ar apkārtnes sakārtošanu, tad arī pats būsi vairāk sakārtots, un tad tu arī varēsi vairāk skatīties uz lietām, kas tev ir uh, darāmas, un arī tad sapratīsi, kas tev nav izdarīts un kā, kas ir jādara un tad to slinkumu nolikt pie vienas uh, malā un darīt, kas jādara. Jā, laikam piekritīšu. Bet, uh, manuprāt, brīvo laiku no skolas mums aizpilda dažādi hobiji, dažādas ārpus skolas aktivitātes, tādā ziņā, kas mums atkal aiztaupa garlaicību, neļauj garlaikoties. Varbūt varat uh, pastāstīt kaut ko vairāk par uh, jūsu hobijiem, ko jūs darat ārpus skolas un kā jūs pavadat brīvo laiku? Lai, jā. Nu, hobiji. Nu, es spēlēju ģitāru, es eju pārgājienos, staigāju, svingroju, bet vai tas aizstātu to brīvo domāšanu, ka tu vienkārši ļauj principā smadzenēm atpūsties no darīšanas, ka tu ļauj viņam paga paga pagarlaikoties. Pagar nu, tas neaizstās to, bet tas palīdz. Nu, man ir ļoti stingrs grafiks, es tā teiktu. Man visu laiku kaut kas notiek. Varbūt arī tāpēc uh, es neesmu tik ļoti nogarlaikota. Nezinu, jo tad, kad uh, es atnāku mājās pēc visa šī izdarītā, un esmu piekusis, lai domātu par to, ka man ir garlaicīgi. Jo tad man ir jāmācās, tad man ir jāiet gulēt. Un uh, tā visu laiku tas atkārtojas. Bet uh, vasarā domāju, kad tas būs brīvāks laiks, tad uh, arī būs iespēja pagarlaikoties man konkrēti. Bet uh, jā, man trīs reizes nedēļā ir treniņi. Um, es eju judo, tad uh, otrdienās ir radio. Un jā, tad parasti ceturtdienās sazinās darbs. Un tad svētdienās es mācos. Tā kā, kā papildus. Nu, visu dienu. Un tā, jā. Tāds būtu mans grafiks ap tā, apmēram. Un kā tev, Regīna? Laikam līdzīgi kā tev, ka nav laika garlaicībai, jo man arī ir uh, diezgan saspringts grafiks tādā ziņā, jo man ir gandrīz katru dienu vakaros un pēcpusdienās mēģinājumi dejošanai. Tad arī, protams, ir jāatvēl laiks šiem pašam uh, radioraidījumam un uh, vēl uh, arī nodarbojos ar mākslu, tēlniecībā un dažādiem citiem maziem darbiņiem, un sestdienas paiet vairāk koncertējot visapkārt Latvijai, un tad arī iznāk tā, ka laika garlaicībai ir diezgan, diezgan maz, bet gan jau pa kādai minūtei arī paspēju nogarlaikoties, bet tas nav tā kā tāds galējais garlaicības līmenis, kur tu sēdi un blends sienā un vairs nezinu, ko tieši sadarīt, bet jā. Un kā tev, Kārli? Kā tev ar garlaicību? Ko dari parasti brīvajā laikā, kad tu garlaikojies? Tev ir kāda hobija? Līdzīgi kā Emīlam, es bieži vien filozofēju par dzīvi. <laughs> Mēs esam tādi divi filozofi. Tā. Tieši tā. Bet ārpus filozofēšanas es, eh, protams, eju uz radio, bet eh, es ne, neteiktu, ka tas ir. Jā, es eju uz radio, es arī spēlēju klavieres, kad man ļoti garlaicīgi ir. Uh, Uh, un es dodos uz sporta zāli trenēties, kad man ļoti, ļoti garlaicīgi ir. Bet nu, es cenšos tā iet arī tad, kad man nav garlaicīgi, jo tas vienkārši ir jādara. Bet nu, jā, tā pārsvarā tās svarīgākās lietas ir, ir uh, radio, mū, nu, klavieru spēlēšana, bet, uh, un arī, uh, un arī uh, sports. Nu, pareizi, man liekas, pareizā teiksme, un mēs nedaudz iesākam runāt par hobijiem. Tad varbūt nedaudz papildinot šo tēmu, kāds ir varbūt tāds interesantākais, piemēram, sporta veids vai kaut kas tāds interesants, ko jūs esat pamēģinājis darīt? Ne konkrēti par sporta veidu, tikai vai arī mm, kāds Hobija hobijs. Jā. Mm, tā. Labi, laikam pamatskolā es aizrāvos ar tamborēšanu. Jo skolā bija jātamborē, un man ļoti patika tamborēt vienu brīdi. Man neizdevās, bet man patika to darīt. Jā. Um, kas vēl bija, varētu būt interesants. Um, jā, Nā, jo godīgi nav nejausmas. Varbūt citiem ir tagad idejas. Man ir tāpat kā, tāpat kā tev pamatskolā, man tā baigi interesēja robotika. Bet es, kā, nu, tas nebija tā, ka es uh, kā, kā nedēļa sāktos, tā es ķertos pie viņa un katru dienu tā aktīvi iet. Tas bija tā, ka es, nu, mums skolā bija tāda robotikas pulciņa, un dažreiz mums notiktu mm, tādi pasākumi ar robotiku saistīti, ka mums bija kaut, kaut kādi, nu, kaut kas jāsaliek, tad programmiņa jāuztais, ka viņš kaut ko izdara. Un tas man baigi piesaistīja, un tāpat arī bija ar datoriku, bet tā aktīvā, tā no aktīvās puses, no nu, es kā Anī, es gāju judo, bet man nesagāja bedīgā kārtā ar uh, mūzikas skolas laikiem, tāpēc pārstāju iet. Un tad beigās man mūzikas skola paņēma visu manu grafiku, tāpēc manī spor, sporta, sporta panākumi pa, rodas tikai šajos laikos, kad es pats to daru savā laikā. Es pamatu skolā gāju peldēšanā ļoti ilgi. Kādus divus gadus varbūt. Bet tad es pārstāju. Nabadzīgs. Es man, piekrītu. man līdzīgi varbūt kā Kārlim es teiktu. Es arī gāju ilgi peldēšanā vairākus gadus. Un tad varbūt no kaut kā interesanta, kur esmu gājusi, es diezgan ilgi gāju akrobātikā. Sākumā tas bija Olimpiskajā centrā, un pēc tam tas bija re reversas studijām. Tas tā kā dējošana tāda studija, un es gāju tieši akrobātikā. Un tad arī es gāju kādu laiku skrituļošanā, es nezinu, kā to nosaukt, pulciņš uh mhm. -huh. vai kaut kas tāds. Un tur arī bija viens sacensības, kurās es piedalījos, bet jā, tad es uh, pieslēdzos vairāk pie dēlošanas un tad uh, paliku pie džudo. Tā kā jā, tā kaut kā. Smieklīgā kārtā, kad es biju pavisam maziņš. Es pat nedomāju, ka es vēl gāju to brīdi skolā, bet es arī gāju dejošanā. Protams, es nebiju ļoti labs tajā, es tā kā nu, vairāk kā izklaidēju. Izklaides pēc gāju turiem, bet. Jā, yeah. Es tagad atcerējos, ka es arī sākuma skolā gāju kāds divus mēnešus karatē. <laughs> wow, wow. Bet, nu, jā, pēc diviem mēnešiem uh, lietas dzīvē mainījās, un tad man vajadzēja pārstāt iet. Nā, tā parādījās peldēšana. Nē, nē, nē peldēšana parādījās vēl kāds piecus gadus vēlāk. Ah. Ah. Un, atcerē, atcerējos, ka es esmu kaut kad, nu, vasarās vairāk nevis skolas laikā, bet esmu spēlējusi kokli. Uh, Tas liekas, tas ir neparasti īstenībā. Uh, bet ļoti interesants instruments tādā ziņā. Un, jā, kaut ko vēl. Jā, man patīk uh, sasniegties pašai ar sevi, lasot grāmatas. Tā kā it īpaši gada beigās es izlasīšu, nezinu, dienas laikā trīs grāmatas, lai savāktu kaut kādu grāmatu skaitu gadā. Tā kā tas ir tā kā savstarpēji personīgs sacensība ar sevi ik pa laikam. Kamēr mēs pieķērāmies pie šī grāmatu tēmas, uh, man kaut kā bērnībā ar to grāmatu vispār lasīšana kā tāda man galīgi nepiesaistīja. Es biju galīgi pret to, es spītējos un cīnījos ik reizi, ka man būtu tas jādara. Bet kaut kā ar laiku, kad man, nezinu, varbūt tā interese, varbūt tās tēmas, vai varbūt tā tie žanri, tie žanri, ko es tā kā atradu, man baigi iepatikās, un šobrīd es pārlasu grāmatas, kuras man agrāk galīgi nepatika. Jā, un uh, liela daļa dzīvē mums ir arī mūzika, un savā ziņā lasīšana ir arī dzēja. Un pieminot uh, Jāni Peteru, mēs atskaņosim dziesmu Laternu stundā. Laternu stundā, kad matroži un ielas jau kvēlu

spēlē gaisma lapernā. Atnāc kuģa zvanies zvanot, aizēj kuģa zvanies zvanot, aizēj kuģa zvanies zvanot, vēselē kā laternā. Laternu stundā, rīt vēseli skritīja šī man rokā. aid veselis, aid atkal sāks pēc. Sveicināti atpakaļ Rīgas katoļu ģimnāzijas raidījumā Tīra sirds, tīrā vidē. Šis raidījums var izskanēt pateicoties klausītāju ziedojumiem, Radio Marija Latvija uzturēšanai. Mēs pateicamies par jūsu atbalstu. Un tagad turpināsim mūsu jau iesākto tēmu. Mēs nedaudz bijām sākuši runāt par to, kur katrs uh, ir gājis kādos pulciņos, un nedaudz runājam par dejošanu. Uh, Tad uh, varbūt Emīl, kādā dejošanā tu gāji paletā? Tas bija kā, tik sen atpakaļ, ka es simtprocentīgi neatceros. Bet, ļoti, bet galvenais, ko es atceros, bija tas, ka mums bija tādi balti, tādi eleganti tērpi ar tādām pelēcīgi, tādām krēmkrāsām kurpītēm. Man ir aizdoma, ka tas bija balets, bet tas simtprocentīgi nebija. Uh, kā saucam? Tautas dēļ. Tautas dēļ. Bet balets tas man liekas bija. Un es atceros, kā es atnākot no bērnām, mamma tā kā sataisīja, tā kā būtu sataisījusi ēst līdzi. Un tad viņi man vēsta kaut, kur, kaut kur, tas bija, kad mēs vēl Rīgā dzīvojam, un viņi vēsta mums kaut kur simt, nu, es galīgi neatceros, bet kaut kur vēstur blakus bija tilts. Nu, kā redzat, atmiņa man ir visspilgtākā. Bet, un es vienkārši atceros, tas ar, es ar tiem citiem bērniem, kas tur iet, un viņi kaut kā pievērst uzmanību. Hmm. Es tā kā, nu jā, nu padējot ar viņiem kopā, bet es parasti vienkārši izklaidētos ar visiem kopā tas galvenais, lai darīšanas dara, sagādā prieku tādā nu ziņā. Nu, jā, tas nu, īstenībā ir tas, kāpēc mēs izvēlamies savus hobijus tādā ziņā. Un, uh, es arī īstenībā gāju dēlošanā, kā jau es iepriekš minēju, bet es gāju sākot no trīs gadu vecuma. Es gāju arī baletā, bet par to es gan esmu pārliecināta. Es gāju vairākus gadus tautas dejās, tādā laikmetīgajā dejā, modernajās dejās, mākslas vingrošanā, un vēl ah, hip-hopā. Un, man liekas, tas arī viss. Bet uh, pilnībā visu, visus veidus deju, ko esmu varu iedomāties šobrīd uz vietas. Wow! Superīgi! Tas ir iespaidīgi! Jā, trīs jā. gadu vecumā hip-hops. Wow. Nu, ne, ne trīs, <laughs> trīs. Es sāku trīs ar tādu. Es, <laughs> ne, es sāku, sāku ar tautas dēļām, un tad, kā, bet kopumā tā kā sanāca kaut kādi 13 gadi, cik es gāju, vispār dejoju, ja nemaldos, kā bez mhm. pārtraukumiem. Mm -hmm. Ai, jūs tautas dejās kaut kur tā kā uzstājāties? Man iepriekšējā skolā, man klases biedri arī piedalījās tautas dejās. Un, nu, bieži vien viņi kaut kādos vietējos pasākumos vai arī nu, novada svētkos kaut kādos piedalītos. Kā mm. jums tas bija? Noteikti. Nē, kā... Ar tautas dejām es gāju līgoju ļoti ilgi. Mm. Jā. <laughs> jā, man liekas, tas ir tā kā tāds uh, kontakts, jo visi tā kā. Cik gados? Pa, vēlreiz pasaki. O, nu, nesaka, nezinu. trīs gados. Tad nu, trijos? Nē, trijos es gāju pērlītēs. <laughs> Anī, Bet vēlāk es gāju. Ko tad tā kā nēsi tagad darījis atvainojos? Tā kā trīs gados es gāju to piecos šahā. gados to. Jā, vēl šahā, šahā septiņos gados, jā. Paga, paga, paga. <laughs> jā, nē, es sāku ar pērlītēm, bet tad uh, līgos gāju kaut kādus četrus gadus, ja es nemaldos. Es arī dejoju līgo. Jā, bet visi tā kā, tas ir kā kontakts, wow. tu satiec jaunu cilvēku un tu pajautā, ah, es dejoju, es katru reizi dejoju līgo. Un es tā kā tik daudz cilvēku esmu satikusi. Jā, tas tā kā <laughs> pazudušo ģimeni pēkšņi atrast savu lielu. Tā kā varbūt mēs arī jā. gājām vienā <laughs> grupiņā. Kā mēs nezinājām. Es jau mums tēma bija garlaicība. <laughs> jā, un... Uh, Tagad ir par līgo. Atgriezīsimies pie garlaicības. Uh, jā, vai vienmēr garlai, uh, brīvajam laikam jābūt produktīvam. Bet, kā, viņš varētu būt vienkārši neproduktīvs, nezinu, telefonā sēdēt vai nedarīt neko. Kā jums liekas? Nu, man liekas, tā definīcija, ka neproduktīvs laiks ir tas, ka tu izmanto to nu, pēdiņās liederīgi. Nu, darot, nezinu, skatoties video, sēdēt telefonā, spēlējot spēles. Bet ik reiz, kad mēs kaut ko darām, mūsu smadzenes uzņem informāciju, mēs apstrādājam to informāciju. Tātad, ja tā godīgi padomā, ja tu, protams, neskaties, nu, nu kaut ko, nu, pē, nu pēdējo, pēdējo lietu. Tu vienmēr esi produktīvs. Bet, protams, vajadzētu kādreiz iziet pastaigā palasīt grāmatu vai ko tam līdzīgi. Es uzskatīšu, ka uh, otrādi, kā Emils teica, dažreiz tu vari būt uh, tur pasīties spēlīts, paspēlēt kaut ko vispār gar, galīgi garām. Un lielākā daļa tev jābūt produktīvam un vismaz kaut ko tādu, no kā tu kaut ko iegūsti. Paskatīties, vai paklausīties, vai tas ir kaut vai tas pats TikToks vai jebkas tāds. Jā, tad uh, laikam es teiktu, ka brīvam laikam nekad, nekad nevienmēr jābūt produktīvam tādā ziņā. Uh, jo man pat arī mums pašiem vajag atpūsties kādā brīdī no visa tā, kas notiek apkārt, un uh, vajag kaut ko atvēlēt elpu no tā visa vienkārši, manuprāt. Un, uh, jā, es laikam uzskatu to, ka tiešām uh, labāk ir ik pa laikam nolikt visu to ikdienu malā, vienkārši ļauties nekā nedarīšanai, nezinu, gulēt gultā, uh, skatīties, nezinu, grieztos kaut vai un tajā ēmēlās nu, filozofēt. Nu, jā, jā darīt neko. Jā. Labi, kad ir uh, garlaicīgi. Jo tad tev ir uh, prātā nāk vairāk lielākas domas, iedvesmu kaut kam. Un tas, tas ir labi, ka kaut, kaut kad tev dzīvē ir tāda brīža, ka tev vispār nekas neko nedara un vienkārši garlaikojas. Jā, tieši tā kā papildinu nākamo jautājumu par to, vai garlaicība uh, var radīt radošumu. Un uh, ir tas viedoklis arī daudz, kur izskanējis, ka uh, Mūsdienu sabiedrībā jaunieši nevar būt tik daudz radoši, izpaust savu radošo garu, jo apkārt ir uh, dažādi sociālai tīkli, dažāda ietekme. Un, uh, tādā ziņā mums nav vairs laika pašiem radīt kaut ko jaunu, bet visu laiku ir impulss no apkārtējiem uh, uz kaut kādu darbību. Kā liekas jums, vai uh, garlaicība palīdzētu uh, tikt vaļā no kaut kāda uh, apkārtējā sloga, bet radīt pašam kaut ko jaunu? Manuprāt, šis jautājums baigi labais. Bet man liekas, mūsdienās viss ir tik, nu, tik vai nu personīgi uzņemts, ka nu, nav dota tāda vieta izplatīt savas uh, domas vai savas idejas. Tāpēc, ka vienmēr būs, nu, man personīgi ir tā, tā liekas, ka, ja tu izpaudīsi savu nu, iekšējās domas vai iekšējo sevi, tev nu, liksie, liksies, ka tu esi viens vientuļš vai viens pats šajā domu gājienā, un citi tieši pretosies tev. Bet, nu, kā var zināt, varbūt ap stūri vienmēr būs kaut jaun, kāds jauns Bill Gates. Mm -hmm. Jā, man liekas, tev liekas, garlaicība, radošums, savienojumi. Noteikti jā. Tādēļ, kad, uh, kad tu esi garlaikots, tev varbūt gribas pamēģināt izdarīt kaut ko jaunu, piemēram, pamēģināt kādu jaunu recepti. Vai arī, ja tu esi garlaikots, tas nozīmē, ka tev ir brīvais laiks, un ja brīvais laiks tev ir uzreiz, tu vari zīmēt, dejot vai klausīties mūziku un uh, būt radošam, tā teikt. Jā, kā jau es minēju, pamēģināt jaunas receptes vai uztaisīt kādu mākslas darbu, vai arī tas vienkārši ir laiks, ka tu, kā Emīls un Karls minēja, domā, un uh, arī es radošu tādā veidā. Filozofē. Tieši tā. <laughs> jā, tā kā nu, tāds būtu mans viedoklis. Noteikti, ka jā. Jā, mums tas diezgan kopīgs kops atradās par to, ka tiešām radošums un garlaicība ir savienojamas lietas. Uh, atpakaļ laikam pie uh, hobijiem. Uh, un, uh, kāda ir hobija šobrīd jauniešiem populāri un uh, varbūt tādi ne, varbūt nezināmāki, ar ko jaunieši nodarbojas. Varbūt jūs draugi kaut ko aizraujās, ko kā, Es varētu minēt tas, ka tusēšanās ar draugiem tas tieši ir tagad vairāk parādījies, vai arī influ, nu, influencēšana, mm -hmm. um, kaut kādi internetu posti, tās sports pats par sevi tagad paaugstinās. Mm -hmm. uh, es varu spriest, tāpēc, ka man nu, arī ļoti labi teikt, tāpēc, ka man klases biedri, draugi ir nu, ar sportu vairāk nodarbojas nekā agrāk. Un man liekas, tas tieši ir labāk, tāpēc ka ne, nav tas iepriekš, ne. Tas taisīties, tas viedoklis, tas uzskats no citiem, ka jaunā paudze pilnīgi neko nedara, vai arī nu, tikai telefonos sēž, kas nav nevisai patiesi. Jā, es noteikti piekritīšu Emīlam, jo tagad ir um, daudziem, ļoti daudziem tāds uzskats, ka uh, mūsdienu paudze vispār neko nedara, ka mēs sēžam tikai telefonos, ka tā ir mūsu dzīve. Mums ir uh, atņemts uh, viss, mēs nemācāmies un uh, tā tālāk, bet īstenībā varbūt tas, ka tā izskatās savādāk, tāpēc, ka mums ir vienkārši iedot tāda ierīce apkārtnei, kā telefons, kā dators un cits ierīces, bet um, tas jau nenozīmē, ka mēs neko nedaram, ka mums ir nesēžam ilgas stundas un nemācamies, kad uh, nedomājam par mācībām, un ka mums galvā ir tikai izklāde, jo, protams, lielākajai daļai jau ir tā atbildība un uh, vēlme uz labāku un kvalitatīvāku dzīvi. Jā, laikam jāpiekrīt uh, jums abiem diviem. Uh, jā, bet tu minēji par uh, Emīlu par sportu. Jauniešu vidos esmu ievērojis to, ka daudzi mani vienaudži arī aizjājās iešanas uz sportu zāli. Uh, Uh, es laikam pati šo īsti nesaprotu, kāpēc ir jāmaksā naudu, vai nezinu, pa parku paskatīt, tāpat pavingrot un tam līdzīgi. Bet tas ir tiešām novērojams jauniešu vidū, kā tāda, nezinu, modes tendence un tam līdzīgi. Bet uh, jā, diezgan daudz aizraujas tiešām, nezinu, programmēšanas lietām vai jauno biznesu veidošanu pat. Ja, Skolu mācību uzņēmumi diezgan populāri šobrīd arī ir, un uh, daudzi mēģina attīstīt savu tādu arī profesionālo dzīvi jau skolas laikā. Un, uh, Bet, ja jūs sakāt par tiem pašiem sociāliem tīkliem un tam līdzīgi, vai jūs domājat, ka telefons, TikToks, Instagrams ir labākais veids, kā pavadīt garlaicības nomāktos brīžus, vai labāk ir paņemt rokās, nezinu, grāmatu, aiziet paskrievēt Filozofēt. Nu, filozofēt, protams, ka vienmēr var. Bet, filozofēt, nu, visp, nu, nu, nu, kas tas, kas tas? Tas ir bez jautājumiem. Tieši tā. <laughs> bet tas ir atkarībā no... Nu, Tas ir atkarībā no tā, kā, ko tu vēlējies savā brīvajā laikā darīt. Vai tu vēlējies tieši uzņemt informāciju, vai tu vēlējies uh, pa, so, pa sociāliem tīkliem vienkārši nu, pasurfot, vienkārši vai uzņemt kaut kādu informāciju no interneta. Uh, bet vai tas ir liederīgi, vai labi pavadīts laiks, nu, vai vispār tā vajag. Nu, tā konkrēti pateikt nevarēšu. Nu, tad, ja tas ir, nu, nezinu pāris minūtes vai kaut tam līdzīgi. Tajā, protams, tāpat arī var palasīt grāmatu vai iet pastaigāt pāris minūtes, bet man liekas, tas pārvēršas no sava brīvā laika pavadīšanas uz kaut kādas konkrētas lietas darīšanas, kad tu sāc to mhm. ilgāk darīt. Jā, manā atbilde būs ļoti līdzīga Emīlam. Es teiktu, skatoties uz to, cik ļoti iegrimis tu tajā esi. Ja tu aizēji telefonā ar konkrētu mērķi vai uh, ar konkrētu laika posmu, cik tev ir uzstādīts līdz kuram laikam tu drīkst tajā skatīties, tad tas būs, nebūs tik ļoti neliederīgi laiks pavadīts, jo tur arī visu kaut ko var tur ziņas skatīties vai jebko tur receptes mācīties vai atbildēt draugiem, tas nebūtu neliederīgi pavadīts laiks, jo, protams, mums arī ir jādara tas. Um, bet jā, cik ļoti iegrims tu tajā esi, es teiktu tā. Un kā tev, Regīna? Īstenībā abiem jums jāpiekrīt uh, par šo jautājumu. Es teiktu, ka es pati pēdējā laikā novēroju to, ka atverot pašu Instagram, man tur nav ko darīt. Viss principā ir redzēts, man nekas vairs neinteresē. Es vairs neredzu jēgu vispār tur uh, atrasties tajā vidē, un uh, man ir tāds, tā kā, nu, jā, interesanti. Nostājos tur trīs stāstījus, ieliekoju divas paustas. Viss. Spēle kā... iziet, 100% un viss. Paņem savu trofeju un turpiniet. Un spēļas nu, vēl tālāk filozofēt. Nu, jā, tālāk var filozofēt. <laughs> principā, jā, tā kā. Man vairs neliekas, ka sastīkli ir labākais veids, kā pavadīt uh, garlaicības brīžu, ja tur vienkārši nav ko redzēt. Tā kā, bet uh, atrast labākus veidus, ko darīt tajā laikā un uh, jā, kaut kā tā. Un uh, tas labāks veids, kā pavadīt mums laiku ir kaut kādi hobiji, tur grāmatu lasīšana, zīmēšana, dejošana. Noteikti. Jā. Filozofija. Arī tas. <laughs> tieši un, tā, tieši tā. Un psiholoģija varbūt arī citiem. Padomāt. Filozofija. Filozofija <laughs> es par otro balsošu. Bet uh, ko varbūt darīt uh, citiem cilvēkiem, kuriem liekas, ka viņiem nav hobijs? Kā jums liekas, vai ir vispār tas iespējams, vai uh, Jo daudz saka, nē, man nu, nekas nepatīk, man nav tāda lieta, kas man patiktu, ko es gribētu darīt ikdienā, ko es patiešām izbaudu. Un, ko jūs domājat par to varbūt? Jā, ir tādi cilvēki, arī manā klasē ir vairāki cilvēki, kuriem tā kā, man liekas, pilnīgi ne par ko neinteresēs. Nu, pilnīgi, nu, ne, nu nekas neinteresē, nekas neaizrāja. Nu, tā kā, nu, atnāk uz skolu, atsēžiniet mājās pat nemācoties. Ja? Ko es viņiem ieteiktu? izmēģināt vismaz kaut ko. Tu nezini, kas tev patiks, jo tu vienkārši tā kā neesi izmēģinājis. Varbūt man patīk lidot, piemēram, ar izpildni, bet es vienkārši nezinu, jo es neesmu izmēģinājis tādā ziņā. Vienkārši sāk no viena gala pārbaudīt, kas ir tas, kas tevi aizrauj. Tādā ziņā sāk, nezinu, ar sportu, pāriet pie mūzikas, tad aiziet uz vizuālo mākslu. Izmēģināt, filozofēt. Un filo jā, kā filozofēt, to arī var izmēģināt lasīt grāmatas un tam līdzīgi. Tā kā vienkārši sākt no viena gala, atrast to savu virzienu, atrast to savu šķautni, kurā tu varēsi izpausties un atrast to savu aizraušanos. Es par esmu Regīnas teiktā pats labākais piemērs, jo uz rādio man uzaicināja klases biedrene, Un, eh, nu, tas bija tā vienkārši. Man bija doma, ka es vienkārši tepat pasēdēšu, paskatīšos, kā jūs te darbojaties. Uh, Un tad braukšu mājās. Bet nu, mani pies, piesaucās arī parunāt, un kopš tā laika arī šeit es tagad runāju. Un kā redzat, izklaidējos ar jums kopā. Tāpēc man liekas, ka tev, ja tev dod iespēju kaut ko mēģināt, tu ņem un mēģini. Protams, arī ja tas izklausās, ka galīgi nav tavs, vismaz pamēģini un uzzini, vai tas galīgi nav tavs. Jā, man Manuprāt, liekas, labs veids, kā šo var pateikt, vienkārši biežāk jāsaka, jā, dzīvē. Tas arī tas notiek. ir iemesls, kāpēc mēs daudz esam vispār šeit. Tā kā uh, pasakā, nāc uz radio. Nu, labi, pamēģināšu. Tā kā tā tu atnāc, nezinu, uz ko tu atnāc. Un... Nav nekas slikts no tā. Tieši tā, un tu nezini, uz ko tu pārksties. Uzņemties kaut kādu risku un izaicinājumu dzīvē. Tieši tā. Jā, man liekas, noteikti ir vienkārši jāsaka vairāk, jā, kā Kārlis minēja, un jābūt atvērtākam uz iespējām un jāinteresējas, ko Regina minēja, jo tas ieinteresēšanās un uh, interesēšanās ir tas, uh, kas ir visam sākums. Uh, it in interesējies par visādām lietām, tur politiku, jaunumiem, dzīvē un visādiem sporta veidiem, tad arī tev šīs iespējas nāks. Un, ja tu neinteresējies, tad jau tu nevari gaidīt, ka vienkārši kaut kas tāds Es tev pilnīgi piekrītu. Būs, jā. Jā, laikam tad apkopojot visu mūsu raidījumu, es varam secināt to, ka uh, garlaicība un radošums ir savienojami, jo garlaicībā rodas radošums. Uh, tajā mēs atrodam kaut kādas savas personības šķautnes, par ko mēs neesam zinājuši tādā ziņā. Atrodam veidus, ko darīt, lietas, ko darīt uh, brīvajā laikā, kad mums ir garlaicīgi, piemēram, filozofēt puiši. Tieši tā. Tieši tā. Ļoti filozofiski no tavas puses šī pateikt. Aha, jā, pārdomāta. Uh, um, tāpat uh, satīkli šobrīd nemaz nav labākais veids, kā pavadīt garlaicību. Bet uh, ir dažādi hobiji, ko jaunieši labprāt izmanto. Un, uh, mēs paši esam pierādījums tam, ka jāsaka dzīvē biežāk jā, jāuzņemas risks un uh, jādara lietas uz priekšu vienkārši. Un uh, noteikti arī uzzinājām to, ka garlaicība nav tikai problēma, bet arī ir ļoti noderīga un varbūt. Jā, un tā kā paldies par klausīšanos, un tad jau tiksimies jau nākamajos raidījumos, nākamajā otrdienā, šajā pašā laikā, šajā pašā vietā. Visu labu! Tā! Visu labu, mīļie skatītāji! Rīgas katoļu gimnāzijas raidījums Tīra sirds, tīrā vidē.